Tiallo te gant gomper koz o vezh drevare Ya ingal ka an postel ou an eil de gile. Pe gaiso nor ket non welet Pemplas o brem, boe et de seoul de la bourret. Ha te fe ket c'hoent o gweldan, un dromnek Gem e vefen ket lezet de vond gant a bitches dume. Dihon de jonge le baron sa jonj e noutet de hun. Gwire, poen e em zebi de zer habando. Tiallo te gant gomper koz o vezh drevare Ya, ingal kas an postelo an el de gile. Pe gaiso an ar kone welt? Pem plas o breme, boe e de se de la bourret. A te fe kar rando o gweld an, dro Ge, me vefen ke de vong gant a bitches man. Di-han de c'honc'h el bahons a c'honc'h ennoù-te da hun. Gouir eo, peoù en e bi